Zahvaljujem Allahu azze wa jal koji nas je podučio onome što ne znamo zaista, što god što smo spoznali i naučili, je u stvari blagodat od Allaha azze wa jal. Svaki ajet i svaki hadith, svaki propis, sve što znamo i od Allaha Azzeođel njegovom dobrotom, voljom i snagom. U istinu da Allah subhanahu wa ta'ala htio da nas ostavi u džehlu i neznanju, nikada ne bi do znanja, do znanja stigli. Iz njegove mudrosti Allah subhanahu wa ta'ala nam je dozvolio da stignemo do ovoga što smo spoznali, a zaista mnogo toga ne znamo i zaista mnogo džehle i neznanje prisutno nama. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala dakle, na uputi, na tome što je uputio naše žene i našu djecu. I neka je salavati sana na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najboljeg, najbolje Allahu, najboljeg Allahov groba, najbolje Allahu biće, najskromniji Allahov rob, najbolji Allahov rob, najbolji vjerovjesnik, najizabraniji vjerovjesnik, posljednji vjerovjesnik pred, po, po, poslat, pred najveća iskušenja, pred držalom, pred sudnji dan. Danas ćemo, braćo, da govorimo o iskrenosti. Allah subhanahu ta'ala kaže Ala lillahi dinul halis. Zar Allahu ne pripada halis u potpunosti vjera, čista vjera. Al halis znači halis znači nešto čisto. Ako Arapi kažu kad je mlijeko čisto, kad kupiš mlijeko čisto koje nema u vode, vode u sebi. Kad čovjek ne pomiješa vodu u sebi, oni kažu lebenul halis. Lebenul halis, znači nema vode u njemu. Nije znači, pomiješano sa nečim što je falc. Tako i Allah subhanahu ta'ala koristi taj termin za iskrenost. Halis, šta to znači? Čist, čist nijet. Čist od ovaj, pokuđenih stvari, od stvari koje prljaju nijete. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَنْ يُرِيدُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدٍ I ko bude htio da se sretne sa svojim gospodarom, to jest da ga Allah, gospodar njegov primi lijepo, neka u ibadetu svom nikog ne pridruže. وَلَا يُشْرِكْ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدًا I ovdje nema sumnje, isto tako ulazi, ulazi mali širk, to jest rija. Allah subhanahu wa ta'ala kao što znamo, braćo, neće da oprosti širk. Tako i tako i mali širk. Kažu islamski učenjaci, mali širk se ne prašta. Čovjek mora da se pokaje. Da se pokaje za mali širk. Da se kaje Allah, zato je bitna teuba te nasuha. Ovo je jedno mišljenje islamski učenjaka. I zato je bitna teuba nasuha, teuba od svih grija. I zato je bitno prije nego što čovjek stane da radi neko djelo da upita zašto i kako da ga on uradi iz inata, da ga on uradi strasti, da ga on uradi zbog pozicije na ovom svijetu, i tako dalje, tako dalje, nego da pita sebe zašto i kako. Kao što kažu islamski učenjaci, za svaku stvar otvaraju se dvije knjige, zašto i kako. Je li iskreno ili je li posunetu poslanik, poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Jevma juhsanu ma fi suduri, toga dana će se odvojiti ono što je u prsima. Dakle, mnoge stvari u nama su tajne, mi ne vidimo. Ljudi ne vide šta imamo u prsima. Ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ono što je tajno, na sudnjem danu će da postane javno, pred svima. Allah subhanahu wa ta'ala će da izbaci ono što je u prsima ljudi bilo. I za to neiskrenost vrlo često se pokaže, Allahu ilmu wala vala wala vala kuvjeti la da čovjek koji je bio dugo vremena na spoljašnosti ispravan, od jedan put, od put onaj nema ga više u saf muslimana, nema ga više nigdje. Čovjek tvrst jačina se vidi, febat, ustrajnost, ljubomora, od jedan put nema više ni brade, se skroz krati ili obrijana, onaj, vrati se mušricima tamo i tako dalje i tako dalje. Zato što ima u njemu stvar koju mi ne vidimo, Allah ne mu Neiskrenost. Ibn Temije sebe prispitivao skoro svaki dan zašto sam primio islam. Što sam ja ovdje? Tako i mi treba da radimo. Zašto smo prihvatili islam? Zbog čega? Ili iskreno radi Allah subhanahu ta'ala ili ustojimo i neke još, još namire. Allah subhanahu wa ta'ala kaže leo ešreku lehabita ma kanu ya'malun Ako bi širku učinili, sve bi im propalo. Ako se ne varam 20 nekoliko poslanika koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenu لو اشركوا لحبط ما كانوا يعملون ako bi širku činili sve bi im propalo ako bi poslanicima ko smo pa onda mi to jest i mali širk čovjek kad učini mali širk propada djelo al tako jer Allah subhanahu jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže innamal a'malu bin niyyat djela se cijene shodno nijetu a ovo innamal Znači u smislu, bukvalan prevod, ni, ni na osnovu ničeg drugog se djela ne cijene osim do nijeta. Osim do na osnovu nijeta. U smislu ništa drugo ne zavisi da li će dijelo biti ispravno ili ne osim nijet. Ako bi bukvalno preveli, inna mente muzir, ti samo na tebi da opomeneš. Ništa drugo. Inna mente šab, ti si samo mladić, nisi ni djete ni starac. To se zove slubul hasr. Ali poslanik se sem kaže, innama, Znači, dijelo zavisi od nijeta. Koliko god bude, bude bilo, koliko god je veliko i koliko god je onaj ispravno. I ako ga puno ima, ako nema nijeta, dijelo ne ispravno. Pa dijelo pretvara, ovaj nijet pretvara mubah u ibadet. Mubah u ibadet. Čovjek ako spava, istušira se, slično ako ima, može da pretvori to dijelo koje je adet, običaj, jelo, bilo koji drugi običaj pretvara u ibadet. I nijet pretvara isto tako ibadet u grijeh. Kao što smo vidjeli, ako im se ima loš, loš nijet. A ne može da pretvori grijeh u dobro djelo. Nijet ne može da pretvori, da pretvori grijeh u dobro djelo po koncenzusu islamskih učenjaka. Ako će sufanala onaj nijet koji je neispravan da odvede učenjaka u vatru i borca na lahom putu u vatru. Ko smo onda mi se, sa još manjim dijelima? Kao što se kaže ono poznatom hadithu da će se sa njima potpaliti vatra. Ibn Taymiye kaže da za, za čovjekovo srce nema ništa korisnije od teuhida i ihlasa. I nema ništa štetnije a najpo njegovo srce od, od širka. Iskrenost, braćo, je iskrenost ne vidi melek da je zapiše. I šeitan ne vidi da bi mogo da je zaprlja. Iskrenost ne vidi melek da može da, da, da, bi, da je zapiše. Iskrenost vidi samo gospodar si svijeta koji iznad sedam nebesa. Đalja fi'ula. Samo on vidi iskrenost. I za to dijela koje se rade u tajnosti su najslađa, najdraža i najviše izazivaju slast imana. I zato kažu Zato se kaže da se za tijelo u tajnosti otvara posebna knjiga. Knjiga koja je na većem stepenu. Pa kad čovjek kaže što je uradio, onda se briše iz te knjige i piše u običnu knjigu dobrih dijela. Razumijete, braću? I zato treba sebe, zato treba sebe da, da kažem da treniramo, da se tako izrazim, Allah musta'an, da radimo dijela tajno. E da imamo neko dijelo koje praktikujemo tajno. Da navikavamo nefs, da radi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I da izbjegavamo da radimo pred ljudima. Ako se može. Neke stvari su obavezne, neke stvari su vađib, neke mustahab, neke onaj, jednostavno tako rade se pred ljudima. A kaže jedan od selefa, ja sam pazio da maknem trošicu iz međida dok svi ljudi odu. Pa bi uzio i mako, mako bi trošicu iz, iz 40 godina šeitan čeka, čeka da ti pokvari djelo. Ko je iskreno, on 40 godina čeka da pokvari to djelo. Kaže Sufjane Theuri, iskrenost je bila najteža stvar koju sam liječio. Sufjane Theuri koji je mokrio krv od bogobojaznosti. Abdullah ibn Mubarak je bio čovjek koji niko nije znao kako izgleda. A da bi, kad bi pitao bilo koje djete u hilafetu, ko je Abdullah ibn Mubarak? Kako ne znaš ko je Abdullah ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak je naš heroj. Naš vitez, komandant i učenjak, muhaddith. A Abdullah ibn Mubarak, sa svojom poznatošću nije mogao vode da pije. Kaže, jedan bio sam sa Abdullahim Mubarekom i prišli smo jednoj česmi. I kaže, vallahi, kaže, ljudi su nas skoro pregazili. Stalno bi nas izgurali. Priđemo, ali od gužve nas izguraju ljudi. Znači, niko nije znao kako izgleda Abdullah Mubarek. Čuli su da ima jedan Abdullah Mubarek, ali niko nije znao kako izgleda. Zašto? Zato što Abdullah Mubarek, Mubarek, prenosi se da je izašao jedan od, od junaka bizantijski. Na jedan na jedan. Dvoboj. I ubije muslimana. Izađe drugi musliman i ubije njega. Izađe treći musliman i ubije njega. I stao, e, onaj musliman i stali, ne, ne, nema dečak, nije baš lako sad Allahom stane da izađeš čovjeku koji je već trojicu izabranih sinova Islama i Arapa ubio tako lako. Izlazi čovjek umotan u turban. Obori ga i ubije ga. I ljudi su zaprepastili njegovom hrabrošću. Nakon toga jedan od, voj, od vojnika dođe i strgne, ima, strgne, strgne tur, turban sa lice da vidi koji je kadano Abdullah Mubarak. Koji ga žestoko ukorio zbog toga. Žestoko ga ukorio zbog toga. Isto tako se prenosi braćo da jedan od muslimana onaj prokopao prokopao kanal da bi ušao u, onaj ušao u, u, u, u tvrđavu i da bi otvorio vrata muslimanima. Jer nisu mogli da priđu od strijela i od svega onoga što su bacali na njih. I šta se desilo? On prokopa kanal, otvori vrata, primi mnoge onaj rane i nakon toga muslimani uđu i pobjede. I dođe Meslame, komandant te vojske i traži toga. Ko je sahibul hendek, ide kroz vojsku, nek mi se javi sahibul hendek, onaj koji je prokopao kanal. Nek mi se javi onaj koji je prokopao, prokopao kanal. Niko se ne javlja. I došao noću u vijenu turban. Kaže, ja znam ko je sahibul hendek. Reći ću ti samo pod jednim uslom. Kaže, vallahi billahi, ima da se držim tim uslom. Kaže, ja sam sahibul hendek. I on makne turban. Kaže, ali da me nikad više nisi zvao ni u tvoju sjel, u tvoje sjel, i da me više nikad nisi tražio, i da nikom nisi rekao ko sam ja. I kaže, onda, onda se vratio ponovo i nikad ga više nisam vidio. Alhamdulillahi rabbil alamin. <clears throat> Alhamdulillahi wahde, wa salatu wa salamu, ala me la nebije ba'de. Znajte, braćo, da pravnuk poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Ali ibn Husein, Zainu la Abidin, je noću, noću godinama, znači godinama, raznosio sadaku za fakir. Niko nije znao ko je taj čovjek koji noću ostavlja pred vrata, pred vratima ovaj hran. Sve dok nije umro Zainu la Abidin. Kada je umro, on prestala je ta sadaka. I vidjeli su mu oznaku, onaj trak koji je ostao žiljak od nošenja vreća. Noću kad niko ne vidi osim Allah subhanahu ta'ala. Kaže jedan islamski učenjak, kaže nikad nisam kupio hleb u istoj pekari. I oni ga pituju zašto? Kaže ne želim da me prepoznaju pa da mi kasnije daju džabe. Da ne bi živio od svoje vjere. To jest nije htio da koristi svoj autoritet, to što je učen. A, pa da mu ljudi kaže evo ti, ti si učenjak, bujrum. Ahi, evo ti. Bojao se da ne bude da, da skuplja Dunjaluk svojim autoritetom. Tako bi jedan učenjak i došao ujutro. Dakle, ujutro. U, ujutru ili ujutro, kako se kaže? Ujut, ujutru, ja mislim, a? Ujutro. Ujutru, ja mislim. Ujutru, pa zbog koga u... I našao pekar, ali tako? Oni, oni uvijek ovaj, ranije ustaju zbog hlebova i slično. I on kaže, salam alaikum, Da li bi mogao poznati islamski učenjak? Od stare uleme. Da li bi mogao da, nađe, da mi nađeš spremljeno čište? A? I on njemu kaže, vallaj, ne mogu ti nađen spremljeno čište, ja moram da spremam hnebovi i tako dalje, sad će narod da navali. I to je moj trenutak kad ja, kad ja zaradim. Barek Allah, fik, daj mi toliko i toliko hlebo bujno, plati otišao. Kasnije dolazi njegov drugi i kaže, znaš i ko danas dolazi u grad, ko? Taj, taj islamski učenjak. Mislim da se zva Asbahani, da je on. Wallahu a'lam. Mogu se sjetiti imena. Tačno, i šta kaže? Kaže, ovaj, i on otišao na predavanje, otišao na namaz, kad ono čovjek kom, kom nije htio da nađe prenoćište. I posle drsa on se probije kroz ljude koji su ostajali oko njega, koji su ga salamili, postavili pitanje i kaže da ti nađem prenoćište, sve što treba, kaže, ne, ne, ne, bare, kalaufik. Mi ne živimo od vjere. Mi ne živimo od vjere. Braćo, onaj kufru taguta imanu Allah subhanahu wa ta'ala najčušća veza. Ne pomaže ta stvar kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako nije iskrena. Ništa od toga, braćo moje, što smo sad rekli, govorili i sve što smo radili, ako nema iskrenosti, braćo, to kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema nikakve koristi. Čak šta više, bit će dokaz protiv nas. kufur taguta, odricanje od mušika, iman i teuhid, teuhidu Allaha subhanahu wa ta'ala, to je osnova koju moramo da imamo. Razumijete, braću? Osnova koju moramo da imamo. Ali kažu islamski učenjaci, kao što je, su dijela od imana, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, stidi od imana i grijesi su od kufra. Može li postati čovjek musliman sa, sa, sa, sa, sa stidom? ako se stidi, ako skloni, skloni sa puta, ne, nije postao musliman. Ali to od imana. Možda postao čovjek jafir sa grihom. Ne, nije. Ali to od kufra. Kaže Nukavim Džazije, grijeh je šu'betu minal kufri. Grijeh je dio kufra, ali nije, nije, nije veliki kufr, niti mali kufr, ali je dio šu'be kufra. Fem yekfur bit taguti wa min billahi faqad istamsaka bil urwati wa ko se ufati učini kufr ta godita povjerovao Allaha, ufatio se za najčešću vezu. A ta najčešća veza ima svoje niti. Svaki grijeh koji čovjek počini, jedna nit ode. Jedan onaj zatrano kako je se stavljen konac, konopac. Svaki put čovjeka ostavi, kada radi grijeh, jedna nit ode. Sve što ima više niti, veza je čvršća. Sve što ima manje niti, sve manje ima. Sve dok čovjek ne otkine se otpadne. Razumijete, braću? Grijeh, braćo, zaziva ovist. Čovjek ako je iskren, kaže, ja volim Allaha, ja vo, ja, ja sam čvrst na tevhidu, kaže, ja spusti ga, brate, on je čvrst na tevhidu. A odakle čvrst na tevhidu, čovjek počini blud, koji vara ljude godinama, na primjer, ili tako dalje. Kaže, ja volim Allaha, Wallahi, lažeš. Čovjek koji ustrajava na grihu ne voli Allaha subhanahu ta'ala iskreno. E da smo iskreni na, dakle, u toj tvrdnji, mi bi Allah subhanahu wa iskreno zamolili da nas izliječi toga grija. Da iskreno hoćemo da se okanemo toga grija, Allah bi nas sačuvao toga grija. Uspjeli bi da se otkinemo toga grija, nego problem je u nama. Allah subhanahu nije zulumčar. Allah subhanahu wa nije zulumčar. Allah azza wa poslao dva jednog zasigurno poslanika i drugog po ihtilafu ili poslanik ili nebi ili dobro, dobro, eh, dobro Allahov rob, Allahu veli, a po ispravnom mišljenju nebi, hidra. Posle toliko vremena preko mora da isprave zid zbog zlata, koji se, zbog imetka koji se nalazio za jetime. Zašto? Vokjane Ebu Huma Salih, njegov babo, njihov babo je bio Salih. Dobar čovjek. Je tako? Znači veza sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogledajte koliko Allah subhanahu wa ta'ala čuva svog groba. Njegovu djecu je sačuvao. I metak im stigo čak dva poslanika poslao da im metak sačuvaju. Znači nemoguće da Allah subhanahu wa ta'ala nama čini zulum. Radi se o tome da mi nećemo da se okanemo grije. O tome se radi. Čuvajte se, braćo, zuluma, čuvajte se nepravde, jedni prema drugim. Pokušajte, braćo, da, da onaj, procijenite da ako je neko za bojkot vraća, ako ima neko ko, ponavlja teški grijeh i slično, da se bojkote, možda to hajde za njega. Ako je dobar brat od hajra i desi mu se jedan put da se klizne, to jest ako je to bratska veza u pitanju zna dva čovjeka ili tri, slično čuvajte u smislu, pokušajte braćo da, da, da, da, da, da nađete najbolje rješenje. Čuvajte braćo svoje srca jedan za drugog. Pazite što pričate, pazite što govorite u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Čuvajte svoje jezike. Zaista jezik zna da rani više nego mač više nego koplje. Budite jedno tijelo u ime Allaha subhanahu ta'ala, bojte se Allaha gdje god daste, zahvaljujte Allaha subhanahu ta'ala na blagodati koju imate. Zaista teuhid, islam, žena i djeca, zdravlje, mladost je ogromna blagodat. Allah subhanahu ta'ala i ne kušajte sabur Allaha subhanahu ta'ala. Allah može puno da čeka svoga roba, a Allahi može da ne čeka. Nemojmo da kušamo Allahu sabur, Allahu dobrotu. Bojmo se Allaha azza wa budimo iskreni, Nek nam bude srca topla jedan za drugog. Brinimo se za jedan za drugog. Wallahi, mi druge braće, mimo nas ovdje, što smo nemamo? Nemamo druge braće. Držite se Kur'ana, čitajte Kur'an, Allah će nam dati pronicljivost. Ko čita Kur'an, Allah mu da pronicljivost da procijeni kako da riješi problem. Da procijeni te ljude koji su došli da prave probleme. Se dešava, ali tako? Dođe jedan čovjek, haos napravi. Ko što, što ima neki što su otišli sa ovim, ovim momcima što su pretjerali. Wallahu a'lam, među njima ima ljudi koji su totalno neiskreni, ne zanima ih, ne zanima ih islam. To sam ja rekao davno, prije nego što su otišli, ponavljam sada. Dakle, moramo, braćo, da, da se bojimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bili uspjeli, barek Allah fikum, džezakum, lahajr, molim Allaha da nam da nam oprosti grijehe, da primi naše bade. Alhamdulillahi, rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam,